บุ๊กทู แปดสิบ วิสิมดิสตคำคุณศัพท์สาม ปรกมต е เ н ก к и เธอมีสุนัขหนึ่งตัว วนามายสุบาคุ สุนัขตัวใหญ่ Собака великий. เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัว Вона має великого собаку. เธอมีบ้านหนึ่งหลัง Вона має будинок. บ้านหลังเล็ก Будинок маленький. เธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง вона має маленький будинок. เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่ง Він живе в готелі. โรงแรมราคาถูก Готель дешевий. เขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูก Він живе у дешевому готелі. ขามีรถหนึ่งคัน วินมาเออัตโมบิลรถราคาแพงอัตโมบิลตัวรถเฮยเขามีรถราคาแพงหนึ่งคัน วินมาเออดูรหีอัตโมบิลเขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่อง วินชิตายโรมานเนิยายน่าเบื่อ р ม м а н นุดนีเขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่อง วินชิตายนุดนีโรมนนเธอดูหนังหนึ่งเรื่องวนาดิวิตเซฟิลมหนังน่าตื่นเต้น